Մենք նախապատրաստել էինք այս ծրագիրը բանակի ուրվան նվիրված։ Շատ ավելի հաճելի եղավ, երբ որ առաջարկություն եղավ այդ կոմիտեի մայրության, որ เป զի մենք համատեղենք մեր միջոցառումները։ Եվ թվում է թե ստացվեց։ Բավականին գեղեցիկ ելույթներ, հուզիչ խոսքեր եւ վերջում արդեն երեխաների ելույթներ, որոնք իհարկե էլի թեմատիկ երկեր էին, նորից հուզեցին մեր մայրերին, մեր ներկաներին։ Համոզված եմ, որ այս ամենը շարունակական ընթացք կունենա։ Ավեստի դպրոցը բավականին երկար տարիների պատմություն ունի 73 ցվից ստեղծված, նախկինում եղել է երաշտական դպրոց, ինչը 2004 թվականը ոչ առևտրային կազմակերպություն դարավ 2000 2004 թվականին 2014-ին վերակազմավորվեց արվեստի դպրոց, ասենք երաշտական դպրոցը վերակազմավորվեց արվեստի դպրոցի։ Այդ առումով մենք արդեն ունեցանք տարբեր բաժիններ, տարբեր դասարաններ նորաստեղծ, որոնք նախկինում չունեինք, ասենք կերպ արվեստի բաժին Պարի մշակութային շրջան է, բայց երեխաները ապարելու հնարավորություն, հանդակելու նկարելություն էին եւ այդ ամենը ստացվեց այն առիթով, երբ որ դպրոցը վերակազմավորվեց արվեստի դպրոցի, արդեն դասարաններ ունենք։ Բարի ուսուցիչներ մենք հրավիրում ենք Ստեփանակերտից։ Քանի որ տեղացի մասնագետներ դեռ չունենք, շաբաթական երկու անգամ տրանսպորտի հարցերը եւ այլ այդ ամենը լուծում ենք, նրանք գալիս են ու պարապում են մեր երեխաների հետ։ Մեր բարի խմբերը մասնակցել են համակարգային բոլոր միջոցառումներին։ Ճիշտ է, առայժմ 3 տարվա պատմություն ունի, մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք, բարային մրցույթներում մենք պետք է տեղեր գրավենք, մենք պետք է ունենանք մեր ուրույն տեղը։ Ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է թե ամեն ինչ կլինի շատ ավելի լավ, քան հիմա է։ Մենք ուղղակի ի հայտ ենք բերում շնորհալի երեխաներին, որոնք ունեն այդ շնորհքը, այդ Այսօր դպրոցը ցավալուն գործունեություն ունի։ Մենք մասնակցում ենք միջազգային հանրապետական մրցույթ փառատոների։ Գյումրիում կայացած վերածնունդ մրցույթին ամեն տարի մենք տալիս ենք մեր մասնակիցներին։ Եվ միշտ էլ վերադառնում են հաղթանակներով հանրապետական մրցույթների երգչախմբերի, անհատ կատարողների, գուսանական աշխուհական երգերի բոլոր մրցույթների մեր Մարտունու արվեստի դպրոցի երեխաները ամեն տարի մասնակցում են եւ շատ ուրախ ենք, որ մենք կարողանում ենք օգնել, որպեսզի մեր ազգային արվեստը նախ պահպանվի։ Ազգային Այս գործիքներ ունենք՝ քամանչա, թար, դուդուկ, շվի, կանոն, Այդ ամենը իհարկե շատ ուրախալի է այն առումով, որ նախորդ տարիների նախկինում մենք դրանց մասին չգիտեինք մեր սերունդները եւ մենք չգիտեինք, որ դրանք հայկական գործիքներ են ազգային, որտեղ մեզ ասում էին ուրիշ բան, իրականում այդպես չէ։ Այսօր մեր երեխաները գիտեն, որ դուդուկը, շվին, կանոնը, թարը, քամանչան ազգային գործիքներ են եւ այդ գործիքներով մենք կարողանում ենք մեր ազգային երաշխության գանձերը մատուցել հասարակությանը։ Սկզբից դժվար էր այն առումով, որ երեխաները դեռ չգիտեին այդ մասին։ Պետք է նրանք լսեն, սիրեն, նոր գան ու այդ միացել են մեր դպրոց կամ դիմ են ընդունելու համար։ Մենք մանկապարտեզներում միջոցառումներ ենք անում։ Այդ գործիքները տեղափոխում ենք այնտեղ։ Մեր աշակերտները համերգային ծրագրի ընթացքում նվագում են, եւ երեխաները սիրելով, լսելով այդ գործիքները արդեն ուզում են գալ հաջորդ տարին արդեն ասում են ես ուզում եմ այն գործիքի վրա նվագել։ Մենք միջոցառումներ ենք կազմակերպում նաեւ պաշտպանական շրջաններում։ Նպատակ ունենք ապրիլին այցելել Մանկատուն Ստեփանակերտ, որպեսզի ծնողազուրկ երեխաներին մեկ անգամ եւս ուրախացնենք, եթե դա հաջողվի, եւ ասենք, որ իրանց կողքին ենք մենք բոլորս։ Մասնագետները բոլորը ունեն համապատասխան կրթություն, ավարտել են Ստեփանակերտի երաժշտական կոլեջի համապատասխան բաժինները, ես ավարտել եմ Երևանի կոնսերվատորիան։ Պարային մասով մենք առայժմ չունենք մասնագետներ, մտածում եմ ժամանակից շուտ մի քանի երեխաներ ուղարկել Պարարվեստի կոլեջ, որպեսզի վերադառնան եւ տեղացի մասնագետներ լինեն։ Մեր առած աշխատանքի ցույցը մենք հասել ենք մեր նպատակին եւ մենք կարողանում ենք այդ երեխաներից մասնագետներ պատրաստել մեր աշխատողների մոտ 30%-ը մեր նախին շրջանավարտներն են են։ Նրանք գնում են ավարտում եւ նորից վերադառնում այստեղ աշխատելու։ Մենք ունենք մասնաճյուղեր նաեւ Բերթաշենում եւ Գիշի գյուղերում։ Վերջին երկու տարիներին ծացել ենք այդ բաժինները, այդ մասնաճյուղերը դաշնամուր չեն տարել այդ այս տարի քամանչա, թարադեր չկա, վոկալ, այսինքն երկեցուցում են ձայնի մշակում, կանոն, այդ բաժինները պահում են, կերպարվեստի բաժինները երեխաները քանդակում են, նկարում եւ պար, եւ գիշին եւ Բերթաշենում։ Սա պատերի երեխաների նկարները կա, քանդակները այս երկուսը որտես մեկ երեխաների քանդակներն են, այժմ ընթացքի մեջ են մի քանի քանդակներ քանդակ, որոնք պետք է մենք ներկայացնենք մեր հաշվետու համերգին։